Oj oj, Polska Jamajka, ten sam ból Ojojoj, żadalowy ta Polska Jamajka, ten sam ból Przestań stój do strzału i kul Przemówił król, powiedział pokój wam bracia Jesteście wolni, tak mówi wykracza Zrzuć czy z parteru i piętra Z harcerów i getta, z przystanków i metra Ja bracia, ta sama walka, Allah czy Buddha Walczymy z systemem, płonie za to lówka Nie czekamy do jutra, idę w stronę jutra W stronę wolności dojdę, kiedy Bóg da Wojnę zakończoną uzna Gdybym rządził ziemią, dałbym wszystkich plemion Zniknie przemoc, nacjonalizm i hedzi Wszyscy biali, głód Somali, hit, który miał medzik Chcesz beef? Ja chcę przeżyć nic i bongo Na different styling Marzyć, smażyć bongo Aj, aj, aj, aj Gdybym był światem, wysobił wszystkich Braci do Zimbabwe, ojojoj Czasem mam ochotę przestać już Polska, Jamaica, ten sam Waldschwanz, Waldschuss und Wallweide, Oh ja, ja, ja, ja. Boca, Boca. Ja, ja, ja, ja, ja. Jam Masters, number one selector. Walsh, Walsh, Buster Moon, Wolfsgard, białego diabła, więc walcz, walcz, walcz ponad mur. Polska Jamajka, ten sam mur. Roots, Jam Masters, for Life, Manifest. Aha, aj bo wielki miłosierdzie dla wszystkich nas, dla wszystkich raz miłość ma przyjdzie czas i miłość i wolność swą da around the world Pokojowy fakt przeciw białym Świat cały united people Walczą o swą sprawę O wolną jedną miłość Pada miłości za pomaga jest zdobyć A więc zbudujmy mur Zbóżmy to co łączy z Babilonem Anioł apokalipsy już głosi jego koniec Zniszczy to co nas łączy z Babilonem Zniszczmy Babilon Najpierw sobie Walcz, walcz Postać mój Polska Jamajka też zabór Aj walczyć Polska mój Polska Jamajka też zabór Polska Jamajka walcz, walcz, walcz walcz, walcz postaw mur Polska, Jamajka, ten sam mur Walcz, walcz, walcz postaw mur Odwróć się od białego diabła Walcz, walcz Porwać, for the mur